jawaban aku ki mlebu anting dadi apa tanda cedhu patabitke ragi mumet iya petro putrek sin nanggo ngilangi ngelu mumet ora urus lah niku panjenengan tak aturi madosi isine petruk kula niki nek males kali sampean njur nek ngantek keprung wong liya weruh karo wong liya ora digeguyu karo bangsane kok do uleng-ulengan dene kula mangpolo monggo monggo niat kula niku tekan ngriki niki ora ngluruk kerengan diutus karo wong tuwa diri kerso rawulan buteni pun kuno nyadung terangan saking ingkeng kewajiban gimniko kengroko noto ngamarto ngaden buteni kok sampian sing maring keterangan mulani senajan pilihan ngantemi kali kura, monggo panjen kerso iwot ini pilihan kena tanda niku kukupa omong kulon ini sengit sama nak buanting bek mesti apese loro tak buango kecegur segoro yuk kelebus Ewa semanten ning tak obat tabitke tok. Dobat tabitke nyilo nyelomon ora murup-murup. Mongko ajeng kula seleke maneman wong isih dawa. Lah. Wong sencaki padake tegesang. Kowe keterangan rada ngenyek karo aku. Mboten babar pisang. pisan kowe tak nae ngapura senajan kowe ndak tibari tangan ratu momo gelem kaping pindho takon dosa petuk ora semingkir tiban godho suning atmat Thank you. batik iki. Kok nganu ya. Ora netepi berjanjiane ya kok. Iki lelakon apa? Hmm, ayo iki wis genah nek iki ora ora iso netepi berjanjiane karo wingi-wingi. Wong iki genah malah nang sawangan iki genah. karu-karu banget dandani sepatu po oh. Ah. sepatu sepatu sampean niku kepripun sikilku nganti kosol kabel gejlok lemah ora ming telu ping bola-bali telu ping 12 menonten mau kowe jejak lemah ping telu aku metu nyelo-nyelo lepune dandani sepatu bareng saking ngundang. Saman lu sare? Ora. Nggih krungu lek produk juk wau, krungu. Ora ah, tenan lho. Kowe kok goleki aku? Dakduk-dakduk ngundang aku ki lara apa? Nek lara muni sing lara nggih endi tambanane? Nek lara dereng pati lara. Mati apa? Eh, mati kok melayu-melayu. ning talone niki mangke kula mati. Ha kok ngerti wong arep mati kok omong-omong. Jalaran mau ngajeng ndara sentaki mari keterangan kalian kula kula tetep mboten nderek kados rembak kula wau. Oh muring-muring kula duantemi meneng mawon. Ning ra ora males to kowe. Wae mbok gelem pritil kula ora males. Ya syukur tegese ponokawan temenan. Arpo kowe bisa males wong kae bendaramu. Lha, pancen penemu kuwi nggih ngoten niku. Nek krungu wong liya keweruan ratu ruk saka liya negara, njur kepripun? Nek kula antem-anteman karo sencaki. Nek jan iso males nggih iso, ning eman tangan kula nggih ngantem ndoro sencaki. Gedung lho ngantem kayu napa watu mun karuang ling ngrasakake. Kula antemke kayu so prangkul napa rong prangkul mun mangke kula rajang iso dadi duit. Ayo njak bakul kayu kok. Niki mangke kula taune ajeng mati. Sebabe ndoro sentaki nyekel godhong si kuning. Lah tenimbang panjenengan mangke dadak kangelan nguripke kula, saniki amrih apike sungute tak silie. Sungut ki ora kena ditetel. model-model sungut kok disileh-silehke. Nah niku angkarang ah, sing isik mandi niku sungut sampean niku. Eh. Nek sungut kula niki men wis rapatek majas. Iki udu sungut kok serutu kok. Nek pancen pacle sentaki nyekel godho sekuning kowe aja kuwatir. Aku tak namenge kowe. Nggih. Tak manggon ngonmu sampean iya nggih kena ning kliwet dhewe kliwet dhewe kepiye la witene nek anak bojoku pirang-pirang kok suk-sukan manggon-gonku niku ra tegese manggon-gonmu ki aku tak dadi siji ning awakmu kene ora kok melu ning omahmu ki ora oh sampean manunggal dadi siji teng awakku lho iya oh narak ngono diterangake tenimbang aku karo kowe mung irit-iritan wong loro saben kowe loro tak tambani nek mati tak uripake ndak kupian gawean wis aku tak dadi siji nang nggonmu lha nggih pancen apike kudu dadi siji nek dadi loro ndak kupian ajang apik dadi siji ngoten niku ketoke sing maju kula ning jane sampeyan lha iya nggih pun mantep kula wis aja kuwatir pak cilik sencaki saiki petukno Kowe arep mabur, iso mabur sakjroning aku manggon kowe. Arep kepengin ambles, iso ambles sakjroning aku manggon kowe. Mlebu banyu, ora teles wong omahku pancen banyu. Nek perlu mlebu geni, mongso ku bunga mergo kemandenku. Wah, jian. Ampuh iki aku. Iso ambles barang wah, lan noko sesasi lah ku iso ambles e akeh telo ilang iki. Gitu. kuli metukin doro sentaki weh tekate kacar mang tibake goto sampean badhe mbangun kayangan badhe ngraman Suralaya. Mboten nginten jebul Petruk menika kulantem godho mboten temomo. Kok aneh temen, inggih. Kula tubruk mabur. Petrukipun ingkang mabur. Lah inggih. Nyamber seruput-seruput kados panjenengan. Ih, kerawa sakit. Nelih sakit, buatan sakit, nanti ambuli sarung ini sarung ratau kumbah kebul-kebul. Sampuno kula kepelajar saged kelampan badhe pun timblis kalian niku. Nyuwun bantu nggih lenggah mangke kula pedhone. Thank bekti kula den ya tak trimo petruk kowe bekti karo aku nggih kowe kok mbungai wah sing ngomong sapa paman sencaki nganti melayu mergo tanding karo kowe memeng kula ora marahi kok sing marahi keng paman kok kula niki ra wong alim-alim ing wong gelut nggih mboten tau ge pekara nggih mboten tau wong kuduk kula niki teng omah mawon nyambut gawe napa perlu nyambut gawe sing kira-kira kapi, teng uripe anak bojo kula seneng dolan nggih mboten tau main nggih mboten seneng menek wodruk ora seneng main malah wodruk ora kowe nek kena tak iman kowe bali ya petro wangsul teng pundi arang kaburutan. matur karo Kaki Semar yen para pepundhenku ora rawuh. Wah, ampun cok kaya koten niku Sampeyan kok ngendika ngoten sing dawuh sinten? Wo Kresna, niku Kang niku karo aku agek ora cocok. Saniki golek sing cocok mawon. Menapa penyanyi Adul dawuh kali Kang Won Nata Ngamarta, menapa Kang Paman Durasdewa, menapa sinten kemawon waton ampun saking Kang Won Ndara Kresna niku agek ora cocok kali kula. Nek kare manut ora, wah boten kok ya. Ora manut apa plaku tak pateni. Nek panjenengan badhe mejahi kula monggo nek panjenengan saged rampung ya. berantem kok malah ngantuk iki piye Arang kepenak e Kita ini kok dipijeti ini Wong jian temi tangan kelantik abang kabeh kok kono kok ora krasa <laughs> Sama rak dereng preso penyanyi kagungan aji norontoko Ewa semantan kun tamakan kulo petuniki tentu boyong kraos Ampun malah ming tangan penjeningan bu Nikim pun tau dipak aku mun bengkong patune. rewel kau untir, lumayan pancen ngresaken badhe pun untir monggo. Pancen pun sepuh kok. Aja takon dosa podol gulumu. Rampung nyawamu. Wong edan. Duntir kene-kene dubengke. -kene keterangane wong-wong sing do mati duntir niku jane mung kurang teorine <laughs> jajan. Angger kene duntir kene melu mubeng ya ora pedot-pedot. Ning padha karo diglindingke ngene. <laughs> Ya. Maisin aku, laisin mawon. Arep sembrono piyayi-piyayi kok do kena pengaruh. wae iki iki wisane ah tekate aku yo disungut kok gelem bali apa ora kowe nek bali nggih bali waton pun beres nembe dereng beres bali mangke nek takokke kalih bojo kula ming arek kula gelem manut bali ka sekolah negara ngamarta takon dosa ketiban sungutku kelakon rampung ya mbok nggih do sungut-sungutan awake aja kaget aku merpeki kowe Petro. Den, ana apa? Saman kok pun metu keng awakku lho. Aku ra is kandha iki mengko kowe bakal nampa keterangan ning ora sekawa Prabu Puntadewa. Ayo kuwi sing arep ngene keterangan yen wa Prabu wetu iki wis jengkar saka negara Ngamarta. Niki do iso omong nggih. Lah ya timbang aku ra ya tuwa kowe to apa sebabe kuwi kok iso omong-omongan jare kuwi mbiyen sejarahe wong mongko dumadine kuwi kowe wis ana kok dadi kowe dadak takon ro aku oh iya ya rondo klip yan klep yan ki apa sing jenenge tumbak krawelang sing niki ayo kuwi sing arep kuwi hmm. niko ayo kae sing jenenge klimasada sing nika akae payung tunggul naga hmm. sing mburi nika ra kagungane Kang Wanata Ndarawati to la iya eh ha eh. kok melu ndene kowe krocokro iya petro akwar melu petro ah, iki kitobate bas nang kene iki ya wong sing dibutuhke iki mung wong telu kok kae melu apa ra cilaka iki. Kowe iki melu sing ngakon sapa? Aku mengar ngetutake para kadang-kadang ku iki Petro. Eh, melu jejer-jejer. Angkono ra. Yes, najan to melu aku ra apa-apa, ra apa-apa, ra apa-apa pangane kuwi. Wong gaman kok memangan. <laughs> kowe saiki kowe baliyo. Sawana ngertane kaki Semar Badranaya. Dalaran pepundenmu wong agung amarta wis tindak ana karang kabulutan. Iki mau iya, njur sampean berarti ndak aku ya arep bantu marang karpe kaki. Anggone bakal ngiseni rasa kautaman marang para mong-mongamu Pandhawa. Terus pundi Den, ayo kowe kudu saiki mati ya mati kepiye kowe kok sanggaran sambat mati sambat mati sang kula niku ming 500 sih e. nyambut sampean iki wes <laughs> aku ora tau nyekel dhuwit wah ciloko iki e. monggo niki mangke kula terus medun multilah lajeng ngalor mboten lajeng bali menten keras teng omah nak mboten kerasan kerasan ngengetke swasana griya niku lak sebah niku lar ngopo tekan kono ajeng kulak kimpul masing ora ora wong wis saiki nek pancen butuh bali ana ngarepe bapakmu kuwi nyekel ana landhe aku kene tak gowo mabur mengko mesti tekan karang kabulutan. Oh ya, ning aja di gogroke ngendi-endi ya ora. Penyan tindak mriku mboten den aku ya ndono ning aku tak metuke Pak Cilis Dewa iki. Oh, matur nuwun saderengipun. Mana kula nyuwun kegiatan amrih Kyai Semar pun nganti wonten rubeda napa-napa wis rasah tok pikir sing mikir aku dhewe. Yo, aku tak bunceng kowe yo. Ayo tak tutaki para kawan. Thank Rayi Janaka. Kula Koko Prabu, sakwise Petruk mangerti yen Dimas Janaka ingkang manjing payudan. Dheweke terus ilang tak kedepake keplayu wedi menawa nampa dedukamu. Mekaten, banjur wetu iki pun Kakang perlu kepengin ngantep jroning pamikirane. Antepe Dimas Janaka apa bakal mbrasto karepe Kaki Semar apa orang kulon tangsah pitados kalian koko prabu yen pancen percaya marang pun kakang karepe kaki semar kok mengkene iki ayo padha daturake ana ngersani wang pukulun betara guru yen pancen sang yang guru marangake kayang dibangun karo kakang semar mengko pun kakang lagi, dimas biantu nanging yen pancen pukulun ora marangake supaya tumindak ing wong sing luput enggal nampa pidana ingkang murwat karo keluputane Kakang Semar. Yen mekaten kersanipun ingkang rayi kantun biyantu suwawi kula dherekaken sowan dhateng kayangan Suralaya Kapa Prabu Dimas Danang Nampak sigra ngamban jumantara ngeling ana sagunge ngepala Purawa. Nyadung dawuh paman ngawi dhateng Kang Putra wonten paring pangendika paman Gatut Kaca Antarja Sentaki kula kula kula Kang Mas kowe saka ngendi nggih ngemban dawuh wa Prabu supados ngunduraken Petro diundurake supaya Petro bali ana karang kabulutan dri nganti dadi Pancakara dri senajan dados Pancakara Petro boten wonten ingkang dipun wales kejawi namung tumindakipun Petruk kados dene tiyang wah adatipun. Nanging Petruk digdaya sedaya mboten dipun wales kejawi namung kula ingkang dipun wales. Kula dipun sungut kalian Petruk. Kula jotos Petruk mboten temomo, kula antem godho mboten temu malah saged mabur Kang Mas. Petruk ki ampuh saiki Kang. Iya Dimas Edwan. Eh, Orang dene le latihan neng di kok ya iso nyungut barang kowe. Lah wis tuwa kok ya iso nyungut barang. Petruk kuwi lah iya. Mongko ya panas penyungute iya Dimas isih mandi kuwi. Untung kok sing disungut Kakang Ontor Johan liyane kuwi rak ya wah mongko dijotos ora ora tak untir kan tak untir ratu momo wah edan Lah kok Dimas kok ora ngerti Dimas ana ngendi? Aku entas teko e. Aku mah ora ngerti, lah ngerti nek Petro tak tiliki apa sebabnya kok ampuh temen. Ngomong kok guyang guyu. Engko nek nesu nek merengut darani aku ki muring ora eneng apa-apa kok merengut ngono ra ya. Tenimbang merengut ra ya gedung guyang guyu. Tang bombong atine nek bombong ya guyang guyu ae. sedekah iki iso keturutan karepe ngono aku karo Petruk kadikono tekan kiri iso bareng ngono Raketan bareng tekan kene le teko mboko sita Petruk ndono aku dene ini lak mau kadikono bareng ngono ya Jare ora weruh Petruk oh iya sing Wong omongane kok werna-werna Gatut kaca antarjo lho lho dadi pangertimu para pepundenmu ngamarta wetu dina iki wis tindak ana karang kaburutan iki mongko isine kaki semar bakal bangun kayanganku sejatine ming bakal ngisi marang rasane para pepundenku nggugah marang kautamane para pepundenku mingkari gatut kaca antarja sentaki arep melu aku apa ora yen melu aku ya kudu kowe ngadepi kaki semar anggepen yen kuwi wong tuwa anggepen yen kuwi bapak guru nanging yen gatut kota antarja ora nayugyani